ऐं पंहिंजी इसराइलनि ॾांहुं किताब में ई हुकुम मोकिलियोसूं त अवी मुल्क में ॿ भेरा ज़रूरु फ़साद कंदो ऐं अवी वॾी वॾाईअ सां ज़रूरु हठी लाई कंदो